Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, obad. Salamu alaikum. Počinjemo sa čim? Rijadu sa a govorimo o poglavlju kojem? O nijetu i iskrenosti. Znači, govori o dvije stvari, a to su nijeti i iskrenost. I prošli put smo imali hadis šesti, po, mom neko, po mojoj nekoj evidenciji, Znači, to je hadis od Ebu Ishaka Sad ibn Ebi Vakasa, kada je on radi Allahu Anhu eh, bio bolestan na oprosnom hađu, pa je pomislio da će preseliti u toj bolesti. Ali ga je poslanik sallallahu alaihi veseleme obradovao i rekao da za svako dijelo koje uradi sa željom za Allahovim licem, bit će nagrađen i bit će mu podignut stepen i bit će uzdignut za jednu deređu. Je li tako ili nije? Dalje nastavlja autor s hadisima o iskrenosti i nijetu, pa kaže da je preneseno od Ebu Hureyre Abdurrahmana ibn Sahra radijallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Prenesena je znači od Ebu Hureyre Abdurrahmana ibn Sahra radijallahu anhu da je rekao Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše izglede i oblike, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Ovo nam je prenio ima muslim u svom sahiju. Prvo, autor kaže ovde od Ebu Hureyre Abdurrahmana ibn Sahra. Imam Nevevi u ovom hadisu precizira da je Ebu Hureyre ovo ime Abdurrahman ibn Sahir. Ebu Hureyre, ko je Ebu Hureyre? Ashab koji je primio islam relativno kasno u bitci na Hajberu, koja se desila koje godine? Šeste hiđarske godine. Naime, on nije ni Medinelija, ni Mekelija. On je iz jednog udaljenog arapskog plemena i došao je E, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa grupicom ashaba da prihvati islam. Kada je došao u Medinu, nije zatekao nikoga. Svi su otišli na Hajber, a Hajber je inače udaljen od Medine kad se dolazi s ove strane Bosne, <coughs> najde se na Hajber prije. Medine je to jedno pustinsko područje gdje ima obradive zemlje i tu su bili nastanjeni jevreji. Ebu Hureyre kada je vidio da poslanika sallallahu alaihi sallam nema, nije želio ga čekati. Nego je šta? Direktno otišao poslaniku sallallahu alaihi sallam. To prije svega ukazuje na Ebu Hureyreovu želju za imanom i za znanjem od samih početaka. A drugo, inače kažu učenjaci da dijela koja su vađib odjednom nije dozvoljeno odgađati. Zato što imamo u vjeri vađibe, dvije vrste vađibe ili farzova kako hoćete. Farzovi koji su vađib odma čim se za njih čuje. Znači, recimo, kada neko kihne i kaže Alhamdulillah, vađib je odmah čim čuješ reći šta? Jerhamukum Ili jerhamukum. I recimo kad kažeš Assalamu alaikum, vađib je šta odmah reći Aleikum se, ne možeš sutra preko sve vratiti. To, to je prva vrsta vađiba. Od tih vađiba je naravno i prihvatanje islama. Vađib je odma prihvatiti islam. Čim se čuje za njega i čim se sazna znanje o njemu. Je li to u redu? Znači, odmah je vađib prihvatiti islam. Ebu Urere naravno nije tada znao za vađbe niti za bilo šta, nego čak se navodi kako navodi imam Buhari i drugi kada Ebu Urere stigao u Medinu čuo je imama kojeg je poslanik sallallahu alaihi sallam postavio kako uči Vailu lil mutafifin teško li onima koji zakidaju na mje, kad važu pa Ebu Hureyre nije znao za propise on kad je čuo to uf on navodi kad teško li to i to on je zakidao na vagi stoji u namazu i priča Znači nije poznavo propise, ali je saživljavao Kur'an, osjećao ga i tako dalje. Kad je došao kod poslanika sa selem prihvatio islam i od tada od tog vremena bio je s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem stalno. Relativno malo manje od 4 godine. Ili recimo neke 4 godine. Ali je najviše hadisa prenio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su čak neki ashabi počeli govoriti kako to je Buhari priča kako navodi Imam Buhari u svom sahihu. Ebu Hureyre priča o hadisima a, koje mi nismo čuli. Pa je to njemu malo teško palo. Pa on kaže, kako navodi imam Buhari, govore ljudi ili neki govore Ebu Hureyre priča svašta. Znači, puno priča je bojati za njega za grešku. A nisu sad puno volili pričati od poslanika za selem. Bojeći se greške i odgovornosti. Ali on kaže, Wallahu l-mevaid, kod Allaha je mjesto susreta. Kao u smislu, Allah je taj koji će nam presuditi. Moja braća Ensarije bili su zauzeti poljoprivredom i slično, a moja braća Muhađiri bili su zauzeti trgovinom, jer su Makelije poznati trgovci, a Medrenije su bili radnici. a Ebu Hureyre je bio s poslanikom stalno, ruka u ruci, nije se razdvajao od njega. Znači, Ebu Hureyre nam ovdje govori o jednom razlogu zbog čega je toliko prenio hadisa. Što je bio s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Naime, kad govorimo ovdje preciznije, da kažemo, znači, koliko je zapamtio hadisa. Inače, usput bude rečeno, Ebu Hureyre, ashab koji je najviše hadisa prenio od poslanika. Kako navodi Ibn Hazm, da je u Muhalledovom musnedu preneseno uh, e, 5200 i nešto hadisa koji je prenio imam, odnosno koji je prenio ashab Ebu Hureyre znači daleko najviše ispred svih ashaba on je prenio hadisa iako je relativno uh, malo družio se sa ili kratko sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem drugi razlog navodi ulema zbog čega je Buhari toliko upamtio hadisa je to što je Hureyre radi Allahu anhu jednom prilikom dok je bio s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme sjedio i poslanik kaže ko će od vas pružiti mi svoj ogrtač prostrati svoj ogrtač, pa ga privući sebi, a, zapamtit će sve što ja kažem. I Ebu Hureyre kaže ja ću. I tada Ebu Hureyre, radijallahu anhu, pružio svoj ogrtač i nakon toga kaže nikada nije zaboravio ono što je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam čuo. Znači to su razlozi, dodaš još usto njegovu želju za znanjem, što je potvrdio imam, odnosno što je potvrdio poslanik sa selam hadisu koji je prenio imam Buhari kada ga je poslanik sa selam pitao mene odnosno kada je Buhari pitao poslanika mene sad u nas i bi šefatik ko će biti ko će najprije dobiti tvoj šefat pa kaže poslanik sa selem i mislio sam da me niko prije tebe to neće pitati znači zato što Buhari Hurire iskazivao posebnu želju za znanjem i učio i tako dalje. Još jedan od razloga zašto je prenio toliko hadisa baš, iako je bila sahaba koji su više znali, recimo nema sumnje da je Bubekar više poznavao hadisa. Jer je Bubekar je od početka pa do kraja najučeniji ashab bez sumnje. Omer je znao više hadisa. Ali je znao više hadisa jer je od početka i on poslanik sallallahu ali nisu prenijeli toliko. Zašto? Zato što se nisu posvetili podučavanju, nego svi su bili zauzeti. Ebu Bekar je još usto kratko i živio, Omer bio je halifa i on je relativno kratko živio. Onda Alija je bio imao problema sa onim otpadnicima i ostalo. Znači, svi su imali neke obaveze. Ebu Hureyre je isključivo se posvetio podučavanju i prenošenju hadisa. Razumijete to? Znači, to je jedan razlog. Znači, ne znači da je Ebu Hureyre znao najviše, nego je prenijeto od njega najviše. To morate imati, znači, u vidu. To je prvo. Drugo, oko Ebu Hureyre ovog imena. Ebu Hureyre nije ime, ali tako ili nije? To je nadimak. Oko njegovog imena, kaže Ibn Abdulber u svom dijelu Elistiab, da se ulema razilazi na 30 mišljenja. Tako da mnogi kažu Allah najbolje zna koje mu je ime i niko ko piše biografije ashaba ili ljudi i tako dalje ne piše ga pod imenom, nego obično pišu pod, pod kunijama, znači pod, pod nadimcima. I ako tražiš Ebu Hureyru, nećeš ga naći nigdje po, imenu, nego ćeš naći idi tamo gdje počinje Ebu taj i taj. <clears throat> znači, razilaze se i evo vidimo ovdje imama Nebevija da on smatra da je najispravniji Abdurrahman ibn Sahar. Dok ibn Hajar smatra da je najispravnije bilo da je njegovo pravo ime bilo Abdušems rob sunca pa je nakon prihvatanja islama promijenio ime u Abdurrahman bilo jedno ili drugo to je nakon mesela više je onako za, za učenja kao ne poznat kao Ebu Hureyre ali eto da znate da ima to veliko razilaženje oko njegovog imena i imena njegovog oca i tako dalje ali kažem poznat je po tome što je Ebu Hureyre zašto ovolika priča oko Ebu Hureyre O Ebu Hureyri treba pričati zato što nema ni jedne skupine novotarske koja negira sunnet, a da nije protiv Ebu Hureyri. Zašto? Zato što je Ebu Hureyre ashab koji je najviše hadisa prenio. I ako poruše ugled Ebu Hureyre i njegovo mjesto, samim tim oko 5000 hadisa u ko se većina nalazi u Buhari, Muslimu, Tirmizi, Ebu Daudovom, Sunenu, ovim ostalim zbirkama poznatim Ehlu Sunnetu, oni su time porušili veliki, ogromni dio Sunneta. I zato ćete naći šije, recimo, da Ebu Huriru apsolutno ne podnose i smatraju ga nevjernikom i smatraju da svi hadisi koje on prenio ne mogu se uzeti u obzir. Razumijete to? E, zato učenjaci su opširno govorili o Ebu Huriri, prvo zato što prenosi najveći dio sunneta, e, drugo zato što se novotari okomili na njega, znači želivši time da diskredituju sunnet, oni su pokušali preko njegove ličnosti to uraditi i zbog toga postoje čak i posebna dijela koja govore na, te, na tu temu i o Ebu Huriri ovom životu. Jel to u redu sad? E, to je što se tiče samog prenosioca. A što se tiče hadisa samog, hadis nosi sljedeću poruku. Allahu nisu bitne rodbinske veze, projeklo čovjeka za njegov uspjeh na ahiretu ili sl. I zbog toga u našoj vjeri je zabranjeno bila kakva, bilo kakva podjela i nekakvo vrednovanje čovjeka na osnovu izgleda, na osnovu boje i kože, na osnovu porijekla ili ne znam šta. Zato nećemo naći u islamu da postoji rasizam. Nećemo naći u islamu da postoji nacionalizam. Nećemo naći u islamu da postoji e, bilo kakav vid diskriminacije čovjeka, muško, žensko, ovo, ono, nego svakom se daje njegovo pravo. Ono koje zaslužuje. Drugo, iz ovog hadisa vidimo da i muško i žensko kad je u pitanju Allah Đelešanu ima jednaka prava i jednako pravo na robovanje i nagradu. Ne umanjuje se žen, ženi uh, nagrada za njen nama zato što je žena. Razumijete to? Jer ovdje ne gledamo vaše oblike, znači apsolutno nije to bitno, nego šta? Jendru ila kulubikum u amaliku. U vaša srca i u vaša djela. Vaša srca, to je jasno. Znači, šta se gleda u srcima? A u dijelima? Znači, bitna je iskrenost. Ovaj hadis također govori nam o jednoj drugoj meseli, a to je da dijela nisu nevažna. Kao što neki tvrde. Pa kažu, bitno je ono što je u srcu. Nije bitno samo ono što je u srcu. Najbitnije je ono što je u srcu. Ali je bitno i ono što je u dijelima. I rodi ovdje Prosim je dvoje spomenu uporedo. Gleda u vaša srca i u vaša djela. Kontate to. Gleda u vaša srca i u vaša djela. Zato nema čovjek pravo reći moja duša je čista, a vam ništa. Kako ti znaš da je čista tvoja duša? Na osnovu čega? Kako znaš da je tvoje srce čisto i da u njemu ima hajra? Na osnovu toga što radiš. Zato učenjaci kažu Zahir onuanul batin vanština je naslov za unutrašnjost. Znači, na osnovu toga mi spoznajemo unutrašnjost. Jer kao kaže arapska poslovica, iz svake posude izlazi ono što je u njoj. Iz svake posude, recimo ako si u čašu nalio vodu, ako je prospiješ, prosućeš vodu. Ne može izaći svog. Tako i u srcu, ako u njemu ima imana, ako je čisto, ako ovo, mora iz njega izaći dobra djela. Ne možeš ti reći, moja duša čista, a vamo nikakva hajra ne radiš psovka, hoćeš i popit, hoćeš i pogledat tuđu ženu, hoćeš i blud počin, pa na osnovu čega tvrdiš da ti je srce onda čisto? Jel tako li? Drugo, to nas isto tako uči da nema dijela koje je nevažno. Jer ovdje kaže, a malikum, vaša dijela, genitivna veza, inače to se zna da ona obuhvata svako dijelo. I zbog toga Ulema kaže i kritikuje ne postoji podjela i neispravna je podjela, ni opšte islamska podjela dijela na a, eh, formalnosti i neformalnosti. To je zove lub va kušur. Postoji čak i dijela koja pišu o novotariji podjele vjere na formalnosti i neformalnosti. Ovo je formalnost, ne treba, to nema veze. Ne postoji u islamu dijelo koje je malo. Postoji nešto što je važno i nešto što je važnije, u to niko ne sumnja ali ne postoji dijelo za koje možemo reći ona je formalnost i nama to ne treba. <coughs> Pardon. Ona je formalnost i nama to dijelo ne treba. Svako dijelo je važno i ne znaš ti koje će dijelo biti pre, koje će, zbog kojeg će ti dijela prevagnuti vaga na sudnjem danu. Možda zbog osmija koji se nasmio neko kad si sreo može to biti dobro dijelo koje će biti onaj na vage koje će ti prevagnuti. Jer ti to ne znaš kako ćeš znati? a znaš da ti treba prema tome govoriti ovo je formalnost ovo nije uopšte nema veze nikakve sa islamom i islamskim načinom razmišljanja jer vi znate onaj poznati hadis u kojem poslanik sa selama je rekao kada bi čuli da je nastupio sudnji dan znači čujete da se da je puhnuto u rog a u ruci imate sadnicu zasadite je čak i u tom trenutku. Pa ima li onda ikakav razlog ili opravdanje da mi neke stvari nazivamo formalnostima, neke stvari bitnim, neke stvari nebitnim i sl. Znači svako dijelo je bitno. I samo dijelo nije nevažno. Znači čovjek da kaže bitna je duša, bitna je srce, jest, to je bitno, nema sumnje, ali i dijela su bitna. Jer dijela u principu jesu ta, zato jedan od učenjaka kad je naveo primjer za te formalnosti i neformalnosti, kaže nam, kad bi imali vočku koja ima guljevinu ili koru i unutrašnjost. Ne može vočka biti vočka ako nema i koru i nema i plod. Pa recimo uzmite bananu. Ona ima plod, ima koru. Ako načmete tu koru ili otvorite koru, banana truhne. Jel tako ili nije? Uzmite naranču otvorite je, ona će truhnuti pomalo. Pa čak i probodite ovako, izbodite, truhne. Tako oni navode primjeri za ta dijela koje ovi nazivaju formalnost. A šta će to čuvati tvoj iman i tvoje srce i tvoju dušu ako ti nemaš tih dijela koje ti nazivaš korom? Da ti čuvaju tu tvoju unutrašnjost. Načneš tu koru, struhnut će kušno struhne banana kad je oguliš koru. Ili naranđa kad je oguliš koru. Prema tome, podjela na te stvari nema nikakve sumnje da nije dobro. Je li to u redu? Znači, jasno. Idemo onda na sljedeći hadis. Od Ebu Musa'a, Abdullaha ibn Kajsa Lešarija, radijallahu anhu, preneseno je da je rekao Su ila Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellama anir ređuli yukatilu šeđaaten, u yukatilu hamijeten, u yukatilu rijaan, a ju dhalike fi sebi lillahi. Upitan je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme o čovjeku koji se bori da bi se reklo da je hrabar ili da bi dokazao svoju hrabrost. I o čovjeku koji se bori zbog pripadnosti plemenu, znači ili narod ili naciji ili zbog bilo koje slijepe pristrasnosti bilo čemu. I koji se boji da bi se pokazao pred drugima i dokazao. Koji je od njih borac na Allahu? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ko se bude borio da Allahova riječ bude gornja on je taj koji je na Allahovom putu ovo su nam prenijeli Buhari i Muslim u tefakun ali kakva je poruka ovog hadisa imamo dvije osnovne poruke prva poruka je da iskrenost je da se radi samo radi Allaha znači u ovom slučaju govori se o borbi Kakav treba nije da bude za borbu? <clears throat> treba da bude samo da Allahova riječ bude godina. Svaki drugi nijet ne ispravi. I zbog toga imam nevevi uvrsti ovaj hadis tu. Naravno, ovdje se govori o borbi, a samim tim odnosi se i na šta? Na sva druga djela. Počeš od zekata, sadake, namaza i ostalo. Je to u redu? Druga poruka je, kažu u Lema, ovdje imamo uh, metod za fetvu. Znači iz ovog hadisa učenjaci su izvukli za metod, metod za fetvu u određenim slučajima. Kakav je to metod? Kažu, ovdje je čovjek počeo nabrajati neispravne nijete. O jedan da bi pokazao se da je hrabar, drugi da bi ga ljudi vidjeli, treći ovako. I kaže Ulema, tih neispravnih nijete imam bezgranično mnogo. Znači, ne možeš ih ograničiti. Svako dođe sa nekako, neko hoće zbog ovoga, neko zbog nako, neko, neko. I zato poslanik sa sredneme u odgovoru nije rekao neispravan ti je taj, nije neispravan ti je taj. Nego je sve to, nije uopšte spominjao jer su svi neispravni, ima ih stavi tri tačke koliko hoćeš još, nego je rekao šta je ispravno. Pa je rekao da Allahova riječ bude gornja. Znači, iz toga se razumije, ako ti neko dođe sa sličnim pitanjem, pa nabrajati šta ovako, šta onako, a toga ima puno. Znači, nema potrebe da ti odgovaraš na sve, sve to pojedinačno, nego sve to na jednu stranu, ali reci šta je šta ispravno. Jeste skontali ovo? Dobro. Znači, to je poruka ovog visa koji nam je prenio Ebu Musa Abdullah ibn Qajsala Šari. Znači, borba na Allahovom putu bit će iskrena, samo ako je zbog toga da Allahova riječ bude gornja, a svi ostali nijeti su neispravni. Uratit ćemo još jedan hadis, pa ćemo onda zaustaviti se na Od Ebu Bakrate Nufeja ibn al-Haritha as-Saqafi radijallahu anhu preneseno je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه كجنا أبو بكر نفي بن الحارث da je poslanik sallam rekao kada se sukobe dva muslimana sa svojim sabljama i ubica i ubijeni će u džehennem upitao sam kaže nam prenosilac Allahu poslanice u redu za ubicu znamo zbog čega ali zašto ubijeni da i on ide u džahennem pa kaže innehu kane harisan ala katli sahibi on je trudio se i želio da ubije tog drugog a evo su nam prenili šta Buhari u muslim je u redu ovdje prvo iz ovog hadisa vidimo koliko nijet utječe na nagradu čovjeka. Znači, iako je ubijen i na ovom dunjaluku bio oštećen, pa i na ahiretu čeka ga kazna zbog njegovog nijeta i namjeri. Drugo iz ovog hadisa zaključujemo. Ako čovjek odluči uraditi neko zlo, pa bude ispriječen ne svojim sebebom, nego kaderom, piše mu se da je kao da je uradio to zlo. Kontate to. Znači čovjek je odlučio uraditi zlo. Nije ga uspio uraditi ne zato što se on predomislio, nego zato što ga je kader pretekao. Recimo, čovjek se odluči napiti i kreni da kupi alkohol. Ali desi se da ga u putu udari auto, na pješačkom prelazu i završi u bolnici, ne napije se. Piše mu se kao da se potpuno napio. Kontate li to? Znači šta je bilo ovaj, ovaj, čovjek je htio da ubije čovjeka. Ali kaderom Allah je odredio drugačije da ubije njega. Ali piše mu se kao da je ubio ga. Kontate to? Znači, kad čovjek odluči raditi neko zlo, a bude spriječen ne svojim sebebom, nego kaderom, bilo šta ga strefi, i nešto ga pogodi, ispriječi mu se, kao da je to i uradio zbog njegovog čvrstog nijeta. A? I što je za dobro, ali hadis govori ovdje o zlu, znači a o meseli doći nam hadis Maksus koji govori o toj meseli ove, kad se pišu niti za dobro, kad za zlo. Znači, ovaj hadis kad čovjek znači pođe i on radi sve, on, on je krenuo da to uradi, ali bude spriječen kaderom, znači ne, nekakvim, onda ima grijeh kao da je to uradio. Jeste skontali? Sljedeći. Neki su ovaj hadis uzeli, pogotovo šije, da kažu da su svi ashabi nevjernici. Osim nekoliko njih koji su oni izuzeli. Zašto? Kaže Poselem kad se dvojica muslimana sukobe i ubica i ubitnići u džahennem. Ashabi su se sukobili u vreme Alije i Moavije i oni koji su ostali živi, oni koji su umrli, idu u džahennem. Zašto? Jer se šta? Kako njima ulema odgovara? Ulema njima odgovara na sljedeći način. Prvo, hadis uopšte ne govori o sukobu muslimana zbog različitih mišljenja, o vjeri. Kontate to. Znači, ovo su ashabi su imali dva različita stava. Preciznije rečeno, imali su tri stava. Ili su tri skupina ashaba. Jedni koji su smatrali da je Alija u pravu. Drugi koji su smatrali da je Moavija u pravu. I treći koji nisu htjeli uopšte da se miješaju u sukob, oni su se izolovali. Znači nisu htjeli uopšte da učestvuju u bilo čemu. Oni koji su smatrali da je Alija u pravu, znači zbog šerijatskog razloga su to došli. A ovi koji smatram, znači iz šerijatskog razloga desio se sukob. E zato ulema ovdje kaže kada se dvojica muslimana sukobe, to jest, kažu u komentaru ovog hadisa, zbog nekog dunjaločkog šećara ili zbog svog nekakvog e, zanosa i džahilijetskog ponosa, jer Arapi su bili malo šta zakuhaju odmah za sebe. Sjede piju ili piju, pričaju, ta, su bili velike pijance prije slama, i onda odmah zasablje i zavratove i bude i mrtvi glava. Nekad se zametne čak i rat među plemenima zbog toga. Znači, govori se o kojoj vrsti. Znači, hadis uopšte nema dodirnih tačaka sa sukobom ashaba. Na sukob ashaba odnosi se ajed, kao što kaže ulema, wa in ta'ifatani minel mu'minine qtetelu fa aslihu bejnehuma, kao što se nalazi u suri Al-Hujirat. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. Kaže ulema prvo Allah ih je nazvao vjernicima. Drugo priznao je da su se sukobili. Treće je naredio je da se izmire. Znači nije rečeno da će u džehennem. Nije rečeno da nisu muslimani. Nego čak šta više nazvao ih ne samo muslimanima nego vjernicima. Što je veći stepen od muslimana. Znači onaj se hadis odnosi na vjernike. Odnosi se i na vjernike ako budu se sukobili zbog dunjalučkog šećara. ne zbog, zbog odbrane vjere. Ovdje su desilo se da su svi ustali u odbranu vjere. Sad, ko je ispravan, ko nije, to će Allah presuti. Zbog toga, kad budemo radili u Tajevskoj akidi, naš stav prema tom sukobu je da se ne miješamo i ne sudimo ko je među njima bio u pravu. I da kažemo, bili su mučtehidi koje je pogodio dobit će jednu nagradu, dobit će dvije nagrade, koje je pogriješio dobit će jednu nagradu. Ništa više. Kontate to. Je li red ovo? Znači, na što se odnosi ovaj hadis? Znači, ako se sukobe zbog nekog dunjalčkog šćara, zbog nekog tog džahilijetskog ponosa, ili znam nije šta ovo ono, i ubije jedan drugog, onda u tom slučaju obojca će u džahnem i ubica i ubijeni. Je li red to? Staćemo, zadržat ćemo se na ovom desetom hadisu i onda idemo ako Bog da dalje. Pri kraju smo sljedeći put ćemo možda završiti ovu poglavu. A kolu kao li hada, stakfirullah, salam nebija